Braćo moja, požurite ka oprostu vašeg gospodara i džennetu čije je prostranstvo veće od površina nebesa i zemlje. U njemu ima što ljudsko oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti je moglo ljudsko srce poželjeti. Allahu akbar, Allahu akbar. Ebu Hureyre Allahu anhu je rekao Rekli smo, o Allahov poslaniće, pričaj nam nešto o džennetu i njegovoj konstrukciji, a on je rekao. Njegovi zidovi su od zlata i srebra, a sastav građe od miska. Kamenje od bisera dragog kamenja. Zemlja je mirisna. Ko u njega uđe, osjetit će svu ljepotu i neće osjećati tugu. Trajno će živjeti i neće umirati, njegova odjeća se neće mijenjati, niti će njegova mladost prolaziti. Prenosi ga Ahmed i Tirmizi. أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد Objava Kur'ana je počela u najboljem vremenu, najboljem mjestu, najboljem poslaniku, preko najodabranijeg Allahovog izaslanika Džibril Emina. Počela je u Mekki u kadru, kao što kaže uzvišni Allah, inna enzelnahu fi lejleti mubaraka. Mi smo ga objavili u blagoslovljenoj noći. I kaže inna enzelnahu fi lejlatil qadr. Mi smo ga objavili u Lejletul Kadru. Dakle, u najboljem mjestu i najboljem vremenu. Najboljem poslaniku, najodabranijem Allahovom vjerovjesniku, Muhammedu sallallahu alaihi sellem koji je hatemun nebijin, pečat svih vjerovjesnika. Ne samo poslanika, nego vjerovjesnika kada je rečeno pečat svih vjerovjesnika, znači da to obuhvata i, i poslanike samo po sebi. Dok je pečat svih vjerovjesnika. Da je rečeno pečat svih poslanika, ne bi obuhvatao vjerovjesnik Jer poslanici su čiste stepen od, od vjerovjesnika. Ali ovim obuhvata i vjerovjesnike i poslanike. Vahatemun nebijin. I pečat svim vjerovjesnicima, što znači i poslanicima. A pečat znamo da je u stvari ukras, završnica. A završnica je nešto, nešto najbolje. Nešto čime se ukrašava. Završnica nečega biva najljepšom. Hitamuhu, šta? Hitamuhu misk. Završnica misk najljepša biva. Ma kane Muhammedun eba ehadim mir rijalikum Nije Muhammed otac jednog od vaših ljudi. Walakin Rasul Allahi već je Allahov poslanik wa hatemen nebijin i pečat svih vjerovjesnika. Objava Kur'ana dakle je bila u najboljem mjestu, u najboljem vremenu, najodabranijem Allahovom vjerovjesniku preko odabranijeg Allahovog meleka i zaslanika Džibrili Emina. Kome kuntum hajra ummetin. Najboljem ummetu. Jer uzvišen je Allah te ta'ala kad daje zaista neograničeno daje. Najboljem ummetu koji se ikada pojavio među ljudima i koji će se ikada pojaviti. A to je ummet Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Tako da će on imati posebno ovaj umet, imat će posebno odličje, posebno odlikovanje na sudnjemu danu. Svi narodi će dobivati svoje nagrade. Kirat, kirat. Dakle, po svojim zaslugama pitali su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam koliko je kirat jedan. A on kaže koliko brdo Uhud. A onda će doći ovaj ummet na sudnjemu danu, pa će njemu, ovome ummetu, biti data dva kirata. Dakle, dvostruko će biti nagrađivan. Pa narodi koji su bili prije nas, ehlu kitab, ehlu kitab, sljedbenici Musa, koji su, kako se spominje u hadisu Allahovog poslanika, ali sad sram bili do podne, dakle radili od jutra od sabaha pa do podne. Ako bi se ovaj svijet mogao ili ako se ovaj svijet podijeli na jedan period ili jedno vrijeme dana. Dakle, oni su radili od izutra do podne. Pa su došli sljedbenici Isa salam Pa su radili od podne do, do ikindije. A onda je došao ovaj ummet. Pa je radio od ikindije do akšama. To jeste do, do dana. A poznato je da je vrijeme od sabaha do podne najduže. Onda zato ga od podne do ikindije, a onda zato ga od ikindije do akšama. Podne od podne do ikindije, ili vrijeme od podne do ikindije duže nego ono od nego ono od ikindije do akšama. Pa kada bude dvostruka nagrada data ovome ummetu, ljudi će se požaliti uzvišenom Allahu te Kako to njima dvostruka nagrada? A on će ih pitati, a jesam li vas nešto zakinuo? Hel Jesam li vam kakvu nepravdu učinio? Ste li vi dobili svoju nagradu koja vam je obećana? Oni kažu, jesmo uzvišeni Allahu, a onda će on odgovoriti, hada fadli uti imen eša. Ovo je moja blagodat koju dajem kome hoću. Svakako da efdalijet ovoga ummeta ima svoje uslove. A najbolja generacija koja nam je primjerom jeste generacija sahaba. I uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala postavlja taj mizan u Kur'anu i spominje i kaže svima nama koji dolazimo nakon njih fa in amentum bi misli fa in amenu bi misli ma amentum bihi fa in amenu ako budu vjerovali to jeste drugi koji dolaze nakon vas ili oni koji nisu u vašem mjestu i vremenu ili oni koji još uvijek nisu kao vi govor je upućen ashabima Allahovog poslanika fa in amenu bi misli ma bihi, kao što vi vjerujete, fe kadih onda su na pravome putu. Wa in tawallu ako se okrenu fa hum fi shiqaq. Onda su oni ti koji stranjaju. Rekli smo shiqaq, to je arabska riječ, cijeli Kur'an je arapskog jezika, čistog arabskog jezika. Shiqqun u arapskom jeziku znači strana. Može biti strana ljudskog tijela ili strana prostorije i tako dalje. Šikak znači da je neko na jednoj strani, a ti na drugoj strani. U ovome slučaju objava na jednoj strani, a ti šik na drugoj strani. Šikak, mi kažemo stranjanje, ideš na stranu. Znači, nećeš onako kako je pravo i ispravno. Što se tiče ovoga vremena u kojem je objavljen, Rekli smo šehru Ramadan. To je mjesec Ramazan u kojem se mi sada nalazimo. I ovo je velika Allahova tabaraka wa ta'ala blagodat do sudnjega dana. Mjesec u kome je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala daje posebnu priliku za ibadete i olakšava ih onima koji nastoje i koji se trude da se Allahu tabaraka wa ta'ala njima približi. Allaho poslanik, ali sada salam, je ukazivao na te blagodati ovoga mjeseca i obveseljavao bi svoja ashabe njegovim dolaskom. Govorio bi im i da kanet evvalu lejlatin min Ramadan. Kada bude prva noć Ramazana, futihat ebuabul dženne. Potvaraju se džennetska vrata. Koliko je džennetskih vrata? Osam vrata džennetskih. Futihat ebuabul dženne. Felem juglak minha bab. I nijedna zatvorenim ne ostanu. Dakle, otvara se Allahova milost, blagodat. A ovo je isto tako dokaz jednog akidetskog pitanja, a to je da džennet sada postoji. Jer džennet se uz Ramazan ukražava. I ovo što kaže Allah poslanik ali sam futihat ebu abul otvaraju se džennetska vrata nije u prenesenom značenju da neko kaže Allah spušta svoju milost, Allah daje svoj bereket, blago, da blagoslovi, tako, jeste sve to istina. Ali istinski se sva dženecka vrata potvaraju sa prvom noći mjeseca Ramazana. A znamo šta znači kad se otvore vrata. Pa ako je lijepo na polju, nama sada ovdje gdje smo, ako je lijepo na polju, kad se otvore vrata doće i do nas te doće i do nas te ljepote. A ako je ružno na polju, doće i do nas toga. U ovome slučaju kada se potvaraju džennetska vrata, futihat, znači da do ljudi dođe nešto od te džennetske ljepote koju ljudi osjete u, u svojim ibadetima. I nijedna ne ostanu zatvoreni. A posebno jedna vrata u džennetu imaju koja se zovu babu rejan koja su samo za i ni za koga više kada džennetlije uđu u džennet kada džennetlije uđu u džennet svako ima od onih kojima bude data Allahova blagodat ulaska u džennet svako ima vrata na koja će ući prema dijelima po kojima se isticao pa ko bude od onih koji su se borili na Allahovom putu, ući će na ta vrata. Ko bude od onih koji su se isticali po sadaki, u djeljivanju i davanju u ime Allah tabaraka wa ta'ala, ući će na ta vrata. Ko bude od onih koji su se isticali po svome namazu, ući će na ta vrata. Kao što u džehennemu imaju vrata koliko je njih? Seba. Leha seba'atu ebuab. Džehennemskih sedam vrata. Li kulli babi minhum džuz'um maksum. Svaka od tih vrata imaju džuz, šta je džuz? Dio baksum koji je određen dio ljudi, grupu, skupinu ljudi koji će ući na ta vrat, koji su se isticali po određenim grijesima. Ulazit će svak na određena vrata, pa kao što u džennetu ima, voli kullin darađatum mimma amilu, svakome od njih pripadaju deređe po onome što su radili, tako i u džehennemu imaju darakat kao što su u džennetu deređat, stepeni na više u džehennemu su derekat, to su stepenovi na niži I što je niži stepen, to je gore u džehennemu, a što je veći stepen, to je bolje u, u džennetu. I zato se za munafike kaže innal munafikine fi derkil esfeli. Znači, oni biti na najnižem tome darakat, derku, na to najnižem stupnju džehennema. To jeste najbliže izvoru patnje. Odakle dolazi ta vrućina, odakle dolazi patnja džehennemska, džehennemska vatra, bit će najbliže njoj. Pa ko bude od onih koji su se isticali po postu. A kako isticali? Ne isticali među ljudima, hvalili se i, i tražili ljudsku zahvalu i njihovu pohvalu. Ne to. Nego kod Allaha te Jer post je baditi između čovjeka i njegovog rabba i njegovog gospodara. Kao što se kaže u hadisi kuciju, illa sijam. Osim posta. Šta osim posta? Sva druga djela se nagrađuju desetorostruko. Najmanje što ćeš dobiti nagradu za neko dobro djelo jeste desetorostruko, deset puta. Men džaje bil hazenati felahu ašru emsali. Ko dođe sa dobrim djelom na sudnji dan, dođe na, dakle nije ga pokvario dok je došao do Allaha tabaraka wa ta'ala. Drugim djelima. Koliko je važno da uradiš dobro djelo, toliko je važno da ga očuvaš do trenutka dolaska do Allaha te do susreta sa Allahom te da ne pokvariš to djelo. Hvaljenje među ljudima. Da kažeš, e da znate kakav sam ja i šta sam ja. Ja sam Evlija. Ja sam ovaj. Ima tako ljudi koji govore. Ili pokvari širkom neuzobila. Širk briše sva dobra djela ostavlja čovjeka kao na ledini, bez igdje ičega, bez kuće i kućišta, bez krova nad glavom. To je taj širk. Va'budullahe wala tushriku bihi shay'a. Allahu bade činite. I nije rečeno u čemu, nego u svim vrstama koliko god više možete. Ali je rečeno kako. Nećemo reći nije rečeno kako. Jeste rečeno kako. Jer ako ne uradiš kako treba, ne vrijediti. I badet Allah učinite svim vrstama koliko god ste u mogućnosti, ali kako treba, uz jedan vrlo važan šart, a to je nemojte mu širku činiti. Nemojte mu širk činiti. Jer ako širk čini, makar klanjo, postio i mislio da je musliman, nikakve koristi, nikakve koristi od tih ibadeta nema. Dakle, najmanje koliko će čovjek biti nagrađen, jeste desetorostruko za dobra djela koja se učine iskreno ima Allah te wa ta'ala i sljedeći Resula sallallahu alaihi wasallam. Falahu ašru amsalija. Ila i nijeti do sedam stotina puta. Imate ljudi koji će za određena dobra djela sedam stotina puta više nagrađeni biti. Zavisno od njegovog imana. Jer isto djelo je možda kod nas u našim očima ono što se vidi među ljudima, isto djelo dvojica ljudi uradili. Ova će imati određenu nagradu najveću, što jer je njegov ima veći. Iman cijelog ovoga umeta ne može se porediti sa imanom koga? Ebu Bekra radi Allah. Iman. Vjerovanje čvrsto. Ashab na uhodu kaže tako mi Allaha osjetim miris dženneta. Koji je to iman? tih ljudi. leti hita da se odaziva. Zatim od ihlasa iskrenosti prema Allahu te bareke i puno dosta toga, a između ostalog što je i najvažnije Allahove milosti i blagodati i njegovog znanja i mudrosti. Daje kome kako hoće, a on te bareke najbolje zna. Illa sijam osim posla. فَإِنَّهُ لِي Jer on meni pripada i ja za njega nagrađujem, kaže Allah tabaraka wa ta'ala. Dakle, posebna nagrada mimo ove spomenuti. Mimo ovoga procenta i ovoga prosjeka desetorostruko do 700 puta. Posebno se post nagrađuje. Zato što je to tajni i badet. Zato što se u postu ne može čovjek nikome prikazivati. To je između tebe i Allaha tabaraka ta'ala. Posebna vrata su na džennetu koja se zovu Rejan i na njih će samo ući postači i niko drugi. I kada oni uđu, zatvorit će se i više niko na njih ući neće. Znači svako ko posti, kažemo ne znači. Jer nije svačiji post taj post koji se traži ovom vjerom. Kod nekih ljudi Post je da ne jede, ne pije i da se sustegne od uživanja. Ali to nije sve. To je jedan dio posta. Šta je sa ostalim što se traži od postača? A to je da ostavi kaulu zur i amelu zur i džehl govor neispravan. Zur je laž, zur je neistina, neispravnost. Uopšteno grijeh. Dok ne ostavi griješan govor i rad po tome griješnome govoru. To jeste dok ne ostavi grijeh i griješenje. Wal džehl i džehl dok ne ostavi. Ko to ne uradi, hadis Allahovog poslanika, ali sam sam kaže, Allah nema potrebe da on ostavlja hranu i piće. To jeste njegov post je gladovanje i žeć. I zato je post u stvari škola jedna, odgoja, terbijeta. Ako uspiješ mjesec dana sebe savladat u tome, takvome jednome sistemu, sa Allahom te baraka ala pomoći, nadati se da ćeš i u buduće, inša Allah, moći da se savladavaš, da sebe nadzireš, da se kontrolišeš, da se usmjeravaš da budeš na pravom Allahom te barkava ta'ala put. I pozatvaraju se džehennemska vrata. Wa gulliqat I pozatvaraju se džehennemska vrata. Fela jebka fela juftahu minha bab i nijedna od džehennemskih vrata ne ostanu otvorena. Sva budu zatvorena. I to se kaže, ne kaže se uglikat na budu, nego gulikat na budu. Zašto? Znamo da džehennem ima svoju žestinu. Je kadu temejezu minal Umalo da se raspadne od žestine pozatvaraju se džehennemska vrata. Lillahi utaqa'um minan nar. U ovome mjesecu Allah ima one koje oslobađa džehennemske vatre. Pomislimo li mi od ovih noći mjeseca Ramazana ima li za nas kakav nasib, ima li za nas kakav udio u jednoj ovoj ramazanskoj noći da budemo upisani od onih koji su oslobođeni džehennemske vatre. Vazalike kulle lejle i to biva svake noći uz Ramazan. Svake noći određeni broj ljudi koji su zaradili džehennemsku vatru uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala oslobađaj džehennemske vatre. To je njegova blagodat. Posebna blagodat koja se vidi i ostvaruje u ovome Mubarek mjesecu Ramazanu. Inša Allah, ta'ala, još će govora biti o blagodatima i posebnostima ovoga mjeseca, a ovo nam je svima podsticaj da nastojimo što više ibadeta učiniti, što više se Allahu približiti svojim svojim ibadetima i nastojati s Allahom te ta'ala pomoći da što više iskoristimo ovo vrijeme Ramazana da Allah te barek ta'ala primi. an la ilaha illa Allah. U suri koja je noćas učena, a to je sura Kehf, koja je nakon koje sure? Sura Isra, a prije koje? Prije sure Marijem. Dakle, sura Al-Kahf u sebi nosi više kazivanja jedno je kazivanje o stanovnicima pećini, u jednoj grupi mladića koji nisu imali snage da se odupru tome valu nevjerstva, kufra, u koje je pozivao tadašnji nepravedni vladar, a narod mu se u masama odazivao tako da nisu našli drugi način osim da se sklone u pećinu. Pa ih je Allah tamo učinio da borave tri stotine, tri stotine i devet godina. Zatim kazivanje o dvojici ljudi od kojih je jednome data bašta raznovrsnih plodova pa je on rekao, ma adunnu en tebida ebeda ma adunnu sa'ata koji je uznevjerovao Allah tabaraka wa ta'ala, njegove blagodati, zanikao da će ikada nastupiti kijametski dan, pa mu je Allah uništio tu, tu baštu i ono što je bilo na njoj. Kao što je uništio onaj nevjernički narod, a poživio onu grupu ljudi, Abdullah ibn Abbas kaže, bilo ih je koliko? Sedmorica, a osmi je bio njihov, njihov pas koji je bio sa njima. Pa ih je Allah poživio, a one druge je uništio. Pa kada ih je Allah dao da se probude iz onoga sna, došli su među svoj narod, ne poznavajući nikoga, dali novac koji se onda bio koristio prije 300 godina, ljudi vidjeli čudo to kako ih je Allah poživio tolike godine. Tako je u prvom kazivanju uzvišeni Allah ta'ala sačuvao tu skupinu mu'mina, a oni koji su ne vjerovali, koji nisu vjerovali, oni su bili i prošli i otišli ondje gdje im je mjesto, u džehennemsku vatru. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ Ono što koristi ljudima, to ostaje na zemlji. A ono drugo, يَذْهَبُ جُفَا Ono odlazi, da mu spomena nema. U drugom kazivanju je pouka tome što je Allah tabaraka wa ta'ala uništio baštu i sve što je na njoj onome koji je zanijekao sudnji dan. U trećem kazivanju su velike isto pouke, to je kazivanje o Musa'u a.s. i Hidru. Gdje uzvišenje Allah tabareka wa ta'ala pokazuje mudrosti svoga znanja koje je dao Hidru. Mi ćemo se zadržati ovdje nekoliko ajeta koji nam ukazuju na bit i suštinu života na ovome svijetu A to su kuranske riječi, stavidu billah, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا Navedi im primjer života na ovom svijetu. Kako bi ljudi shvatili suštinu ovoga života. Šta je ovaj život? Kema in enzelnahu mine sema. Kao primjer vode koju spustimo iz neba. فاختلط به نبات الارض pa se s njom pomiješaju biljke na zemlji izrastu nabujaju fa asbaha hešimen a zatim nakon izvjesnog vremena asbaha hešimen postane to bilje suho tezruhu rijah požuti osuši se i nakon toga tezruhu rijah a to je da ga vjetrovi raznesu Allahu ala kulli shay'in muqtadira A Allah je kadar da učini šta god hoće. Ti kada kopaš u zemlji nešto naiđeš na kost Allah zna čija je ta kost. Kada je živio taj čovjek? Kakve je imao kuće i blagodati na ovome svijetu? Šta je od njega ostalo, vidiš? Kost koju zemlja raznosi i crvi rastaču. To je ovaj svijet da je on bezvrijedan i neznatan, prolazan, da je čovjek samo jedan putnik na njemu. Tako je i primjer ljudskoga života. Čovjek se rađa bez znanja. Čovjek se rađa bez snage. Pa mu Allah nakon izvješnog vremena daje i znanje i snagu kako bi mogao raditi na ovome svijetu. Zatim doživi svoje pravo i puno punoljetstvo. A koliko je to i kada je to punoljetstvo? Pravo. Pravu zrelost. Koja je prava zrelost? Hatta iza belaga ešuddehu wa belaga erbaine sene. Tako kada doživi punu svoju zrelost i dočeka 40 godina. I zato je Allah poslanik ali i salatu od mudrosti zašto mu je došlo došla prva objava u njegovoj 40. godini. U njegovoj 40. godini. Kada čovjek doživljava to puno svoje sazrijevanje, punu zrelost, za razliku od onog, one prve zrelosti, to jeste puno ljetstva, kada postaje mukellef, to jeste zadužen šarijatskim obavezama, odgovoran za svoje postupke u potpunosti. A to ne znači da od toga vremena tek počinje učiti. Ne, uči se prije toga. Jer tad već nastupilo je vrijeme. Od sedme godine se uči. Kako namazu, tako se navikava i postu i ostalim ibadetima šta je i kako je u, u mogućnosti. Zatim šta biva sa čovjekom počne gubiti svoju snagu. ثم جعل من بعد من بعد قوة ضعفا Zatim Allah dadne nakon snage slabost. Uašejbe i starost. Prvi znaci i nagovještaj približavanja smrti jeste dati kosa obijeli da osjedi. I zato u svojoj dovi Zekerija, ali kaže Vašta'le ra'su šejba. I moja je glava u potpunosti obijelila. Valem ekum bi duaike rabbi S tvojom dovom, gospodaru moj, nikad nesretan nisam bio. Uvijek si mi se odazivao. Inni wahenel azmu minni. Oslabile su mi kosti. To jeste, slabost osjećam u cijelome tijelu, u kostima. I traži da mu Allah te wa ta'ala podari porod. Koji će nakon njega nastaviti, koji će naslijediti to od njega. Ne u materijalnom smislu. Jer zato ne moli Allahovi poslanici. Ono što je molio Sulejman i to nije bilo radi Dunjaluka. To je bilo radi Allahove tebareke wa ta'ala vjere. A šta je molio? Rabbi hevli mulken. Gospodaru moj, podari mi vlast. Tražio od Allaha vlast. La beli li ahadim min ba'di. Koja neće trebati nikome nakon mene. Dakle, koju nikome poslije mene nećeš dati. Toliko mi vlast podari. Pa mu je uzvišen Allah te dao. Izutra bi putovao izutra bi prevalio putovanje. Koliko se ide mjesec dana putovanje. A isto tako poslije podne bi se vraćao. Na vjetrovima. Počinjeni su mu bili džini i to čak oni najgori šeitani. Morali su mu izmećiniti. Ali zato danas, ako vidite nekoga ili čujete za nekoga da mu služe džini, i da koristi džine u svoje ili tuđe potrebe, neka znate da je to lopov i varalica. I da je to kafir, nevjernik, bez ikakve sumnje. Jer vlast nad njima je data kome? Sulejmanu ali i nikome poslije njega. A to što današnji rade i oni u prošlosti to rade u dogovoru sa džinima kafirima, nevjernicima. I to ne mogu uraditi osim osim kada kufr učini. Jedan od jasnih, nedvojbenih načina kufra. To što je Sulejman a.s. tražio, nije tražio radi dunjaluka, da mu to bude cilj, nego radi Allahove te baraka wa ta'ala vjeri. ومن الشياطين من يغوصون له i šeitani koji su ronili za njega vadili mu riznice iz mora ويعملون له عملا دون ذلك i druge mu poslove radili kulle bennain i graditelji mnogi i tako dalje to je bilo za pomoć Allahovoj vjeri nije ga to zanijelo Jer kada mu donose od kraljice Belkise i Sabe, kada mu donose prijesto u treptaju oka, to je jedna sekunda, on kaže Hada min fatle rabbi. Ovo je od blagodati gospodara moga. To je prava čista akida. Sako blagodat Allahu te baraka ta'ala vraća i pripisuje. Ne uzdiže sebe ne hvali sebe, ne ističe sebe, jer on nije cilj, cilj je Allah tabaraka wa ta'ala. Hada min fadli rabbi. Ovo je blagodat gospodara moga. Li je bluvani e eškuram ekfur. Da me ispita hoću li mu biti zahvalan ili nezahvalan. I zato je širio Allahovu vjeru na cijeloj zemlji. Gdje god je čuo da ima nevjernika, išao je da proširi Allahu te baraka vjeru. I da mu je ta vlast. Dakle, priroda i suština ovoga života je da je bezvrijedan i da vrijedi ne bi ga Allah dao najgorim stvorenjima i onima koje najviše mrzi, prezire i proklinje jer Allah takvima dobro ne bi dao. Dobro je pravo u uputi. A iskušenje nekada bude kako u imetku, tako i u neimaštini. Bi šerri val hajri fitne. Mi bivamo iskušavani i u dobru i u zlu. Kao ispit jedan nama. I zato naše razmišljanje, naša akida, naše ubjeđenje nije i ne smije nikada biti materialističko, dunjalučko. Učinio sam za Allahu vjeru nešto. E vidiš, potrošio sam vrijeme. Mogao sam sa ženom sjediti, pobiti kavu. Mogao sam djecu izvesti igrat se. Dao sam u ime Allaha, vidi, ne imam koliko sam imao. Ne, suprotno tome, ono što daš, to je tvoje. Jer nemaš danas institucije, nemaš osobe, nemaš društva koji će ti garantovati da će ti odsučuvati sredstva. Samo to Allah te bareke ve taala garantuje. Ono što kod njega u ime njega položiš, to ti sigurno ostaje i umnožava se. Da se u spominje ke emsalil džibal, postaje kao brda veliko. Dođeš na sudnji dan pa se začudiš. Kažeš nije ovo moje, nisam ja to učinio. Hadis kaže uzima ga Allah baraka wa ta'ala i umnožava ga. Dakle, naša akida, naše ubjeđenje jeste imansko, rebanijsko, a to je ovo o čemu nas Kur'an uči, ova uputa. Jednom prilikom Omer radijallahu anhu kada je vidio kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi kada je vidio da je hasura, znate šta je hasura? Od slame prostirka. Da je ostavila svoje tragove na njegovom ubarišć tijelu, kada je ležao. Kaže Božji poslaniće, vladari Perzije i rimski cezari, oni uživaju u svili i kadifi, a ti Allahov poslanik ovako. A on odgovara, da je to neko drugi rekao mimo tebe sine Hatabo. To jeste ne to da ti kažeš. On je to rekao i samilosti prema Allahovom poslaniku, ali Zašto to tako se s njim dešava? Pa i noća smo čuli. Musa ali i selam dolazi sa hidrom. Dvojica ljudi najodabranijih u svijetu u to vrijeme dolaze iz tat'ama alaha, dolaze u jedno selo, u jedno mjesto, tražeći da ih ugoste ljudi. Fe ebev en Pa su svi do jednog, nijedan se nije našao da ih primi kao goste. Fe ebev en Pa su odbili svi da ih ugoste. Dođim kad carevi, kraljevi dolaze i prvaci, oni koji za sobom imaju, imaju svitu i novac, njima plješću, njih cvijećem posipaju i tako dalje. Ne vrijedi to ništa. Ne vrijedi to ništa. Innama hadhihi al dunja meta. Ovaj život na ovome svijetu to je meta. A šta je meta? uzeto od riječi meta, znači da čovjek se malo provedi. Dođeš negdje u prirodu, vidiš to malo i prolaziš pored toga. Dakle, prolazno uživanje. Va ahirete, a sigurno je ahiret, darul karar. To je kuća karara. A šta je karar? To je istikrar. To je ono gdje čovjek vječno boravi bez prestanka, zauvijek. Zato treba raditi. I da se ne shvati da čovjek treba ostaviti ovaj svijet. Ovaj svijet je samo sredstvo. Ako ga možeš imati, ali da te ne zavede od ahireta, da ga potčiniš, upotrijebiš za svoj ahiret, imaj na način kako je dozvoljeno i kako si u mogućnosti ispravno zaraditi. Da ga počiniš u ime Allah A nikako da ti bude ciljem da se raduješ zbog njega. Da se žalosti zbog njega. Da voliš zbog njega. Da mrziš zbog njega. Da ti je sve u tvome životu na tim materialističkim principima. Takav je rob dinara i dirhema i zasigurno da će takav biti nesretan kako na ovom tako i na budućem svijetu. Jer je uzeo taj novac za božanstvo mimo Allaha te bareke Jer mu on postaje cilj el vela'a wal bara'a. To jeste voljenja i mržnje ili odbacivanja u ime toga imetka. Zatim uzvišen Allah te bareke kaže koja je to prava vrijednost? A šta je prolazno? El malu i metak wal i sinovi, potomstvo. Zinetul Hayati dunja. To je ukras ovoga svijeta.